Dan Bali Tim Cimat punya cerita dengan judul Reco Dewi Nawang Bulan kiriman Yono R. 1980 Sartono lagi umur 20 tahun nalika ninggal disone ing wewengkon Kabupaten Sukoharjo lunga menyang Jakarta melu-melu koncone golek gawean saolehi awit rumangsa ning desa kurang marem dene rampung anggone sekolah mung lulus semeya mergo wong tuane mung petani prasaja kang ora kuat Nragati Sartono nerusake sekolah menyang perguruan tinggi. Lulus semia kuwi wis apik banget tumrape anake wong tani nalika kuwi. Ana sawetara sasi Sartono kapiran urip ning Jakarta. Wekasane ing sawijining wektu dheweke oleh gawean nunggu omah suwung duweke Tuan Wijaya, bos keturunan Tionghoa kang duwe garwa wanita pribumi asale Bandung. asmane Bu Dewi. Tuan Wijaya iku panggautane usaha buka toko material. Tokone gedhe pepak dagangane, barang-barang bahan bangunan. Tuan Wijaya duwi samben bisnis dol tinuku omah gedhong. Tegese tuku omah murah sing kahanane wis ketinggalan jaman, terus direnovasi dadi apik lan terus didolarang larang. omah kuwi dituku durung suwe sawetara dikon nunggu sartana awit sak bubare direnovasi durung ana sing Nuku. omah gedhong kuwi mapan aning lor dalan gedhi pernah jalan Walter Mungin City Kebayoran Baru Jakarta Selatan kahananing omah kuwi senadyan wis direnovasi nanging rasane kaya isih singup sajak ngemu Wiwitane Sartono mangu-mangu nampa gawean kuwi. Nanging gandeng lagi butuh kerja kanggo ragat urip kepeksane gawean tunggu omah mau dilakoni kanthi ikhlas. Idep-idep karo golek gawean sing maton ngono pepuntone. Ing kono pakaryane Sartono jaga lan raresik. Yen awan nyapu ngepel jogan lan raresik kebon. yen bengi turu neng kono ijen tanpa kanca kadang-kadang dhewe rumangsa kesepen dene Rino wengi nunggu omah gedhe tanpa rowan mula saben awan sartono kerep metulan jagongan karo Mas bakil, sing ngadep warung kopi karo Bang Somat sing dodol rokok ning pinggir dalan Walter Mungin Sidul Sasi kapisan, sasi kapindu, kabeh lumaku kanthi ademayem ora ana kedadian kang aneh-aneh. Bareng mlebu sasi katelu, ing sawijining wengi pinuju malam Jemah Kliwon, Sartono ngimpi ketemu karo wong ayu banget. Nyandang nganggone kaya putri kraton, nganggo kemben cekak ora nganggo klambi. Rambuté direnggo roncen kembang melati. yen dimbo ngono kaya agemane putri jaman Majapahit dijumbuhke karo nalika sartono nonton ketoprak ning desane putri jroning impen kuwi jeneng Dewi Nawang Mulan ngarepo njaluk ditulungi Mas aku tulungono luarono aku saka kunjoro aku kepit bumi nang isor wit sawu yen kowe gelem nulungi aku aku bakal awet piwales kebencian wong ayu Dewi Nawang Mulan mau. Geragapan Sartono nglilir, jenggirat lungguh ning amben cilik karo mucek-mucek mripate. Nolah noleh wong ayu mau wis ora ana. Niliki jam tangan sing lumetak ning meja cilik. Jam iku lungsurane Tuan Wijaya. pandome nuduhake jam loro bengi. Sartono lungguh delek-delek mikir impen sing nyolowati mau. Nyobong letak kepingin terus keturu. Nanging nganti esok meripati mecicil tetep ora bisa merem. Esok kaya padatan Sartono ngepel jogan ngelapi koco. Diteruske nyaponi kebon sing akeh rontokani godong pelem lan godong sawo. Ing sak ngisoring wit sawo sing mapan ning pojok pekarangan dheweke leren sawetara anggone nyapu. Kelingan impene dek mau bengi ana wong ayu njaluk diluari saka pakunjaran jare ning ngisor wit sawo. Sartono durung mudeng apa karepe impen mau lan durung ngerti apa sing bakal ditindake kanggo nanggapi panjaluk jroning impen. di sawang ngisor wit sawu kuwi ora ana bab sing nyolowati lemai leter dituwi suket arang-arang ngono wae wanci awan sartono metu saka ngomah nemoni Mas Bakir tukang wedang lan Bang Somat tukang rokok impene mau bengi diceritakake Mas Bakir lan Bang Somat nuli cerita jare omah kuwi ana penunggune Mula wis wong pirang-pirang sing nggone omah kuwi padha ora klasan. Omah kuwi banjur didol nganti timbal tumimbal lan wekasane dituku Tuan Wijaya. Sartono rodok merinding gitoke krungu cerita mau. Karepe arep metu saka gawean tunggu omah wingit kuwi. Nanging dipikir meneh terus arep nyambut gawe apa kanggo urip saben dinane. Wakasane ya mung dipupus pati urip sumarah marang Gusti sing murba jagat. Nuju malem jemah paing sartono ngimpi meneh ditemoni Dewi Nawang Wulan. Tembunge padha jaluk ditulungi luar saka pakunjaran. Kaya ndek malam jemah kliwon kepungkur. Sadurunge sartono wangsulan wis kaselak lilir gragaban. wewayangane wong ayu mau ilang tanpa tilas. Mangkono saben malam jemah Sartono mesti ngimpi ditemoni dening wong ayu aran Dewi Nawang Mulan. Nganti malam jemah kliwon sasi candake. Tegese malam jemah sing kaping 6. Sartono ngimpi maneh ditemoni dening Dewi Nawang Mulan. Kejaba tembunge padha karo wingi-wingi sadurunge ya kuwi njaluk diluwari. Dewi Nawangulan uga ngajak sambung katresnan kaya satataning lanang wadon bebujuan. Sartono ora bisa suwalan ing wengi kuwi kelakon anggone Liron Tresno. Gragapan Sartono nglilir jenggirat tangi jantung nitir, tangane grayah-grayah golek ikan cane andon karep. Nanging wong ayu mau ora ana. Oh. <laughs> manungsa yen mung ngimpi nanging aneh teko sartana wengi kuwi ora nganggo sandangan babar pisan ngimpi sing kaya tenan-tenano ngimpi sing nyolowadi ngelam-ngelami lan nabetati kesurung rasa penasaran awan kira-kira jam sholat Joko saka desa mau njupuk pacul sing sumimpen ning budang ngisor sawo diduduk lemai Gandeng Sartono kuwi bocah saka desa anake wong tani yen mung perkara macul wae wis gaweane. Diarah jembare watara semeter persegi, bocras, bocras, bocros, duduki lemah ijen ora ana rewangi. Bareng dudukane kira-kira semeter jerone, krasa landhepe pacul notok barang atos. Dialon-alonan diarah-arah panduduke. Dialon-alonan diarah-arah panduduke. Saibo kaget lan mumune jebul barang atos sing kesenggol pacul mau wujute recob leger wong wadon gedene watara sak bayi umur sesasen Reco dijupuk lan dikumbah dilapi gombal nuli katon wujud sing sak nyatane ya iku reca saka bahan perunggu ngento putri semper karo reca kendedes sing tau diweruhi ning gambar Reca Putri Ayu mau terus digawa mlebu sentong. Diseleh ning meja cilik. Bola bali disawang diiling-ilingi, diemper-emper. Sakala tratapan pikirane jebul rupane Reca kuwi, saemper karo rupane Dewi Nawang Mulan sing mau bengi andum katresnan aning jroning impen. Sartono duwe panduga yen Reca Prunggu iki pancen Reca Dewi Nawang Mulan. jroning seminggu wiwit nemu reca Dewi Nawang Wulan mau saben-saben reca prunggu mau tansah dilus-lus dilapi nganggo mori resik dililing-liling kaya ngliling kekasih bareng tekan malam jemah paing tegese wis seminggu anggone ngrumati reca prunggu mau ing tengah wengi sartana nglilir saka anggone turu awit krasa ana sing gugah bareng melek kang katon ana wong tuwa jenggot lan bringose putih ngagem sandangan sarwa putih jubah putih surban putih kaya agemane pangeran diponegoro ngono kae beleger wong tuwa mau mung katon moyo-moyo malah disawang cat katon cat ilang sadurunge sartana kumecap wong tuwa mau wis ngucap lirih Nger putuku bocah bagus. Kowe aja wedi karo aku. Aku iki tunggul manik utusan saka kraton pesisir kidul. Tekaku mrene diutus Kanjeng Ratu supaya mboyong mulih Dewi Nawang Mulan sing wis suwe banget murca ninggal kraton lan saiki timbul ana kene. Mula wujud reca kuwi lilakno bakal tak gawa bali. bakal diusadani dening Kanjeng Ratu supaya bali dadi putri maneh. Aja sumelang kowe mengko tak wenehi pituwas kabejan tumrap uripmu. Hmm. <laughs> ilang saka pandulu wewayangane wong tuwa sarwa putih mau bebarengan karo ilangi recot Dewi Winawang Wulan saka dhuwur meja cilik mung sartana kami tenggengen lek delek keringete gumrobos pikire bingung merui kahanan nyolawati kang mentas kelakon sesasi sakwise lelakon kuwi omah gedong sing ditunggu sartono mau payu dituku sawijining pasangan muda sukses. Kang ateges dhewe iku durampung anggone tunggu mah gedhong kuwi. Dening Tuan Wijaya Sartono diwene gawean neng toko material sing sak suwene iki digula wentah dening Bu Dewi garwane Tuan Wijaya. Munggo asmane sing jangkep Dewi ulan Sari. Saibo ngumune sartono bareng ketemu Dewi Wulansari bose putri mau. Awet rupane mirip banget karo Dewi Nawang Mulan sing tau sambung tresno ning alam pangimpen dek mben kae. Digatuk-gatukake asmane yo mirip. Dewi Nawang Wulan karo Dewi Wulansari. Mula sakjroning nyambut gawe saben-saben sartono nyolong nyawang Dora putrine mau. Atine tansah kumesar, pikirane merayang aneh-aneh sing digagas. Kelingan lakon nalika sambung katresnan karo Dewi Nawang Wulan ning pangimpen. Ora krasa wis 5 taun Sartono nyambut gawe ning toko material nderek Tuan Wijaya ngrewangi Bu Wulan Sari. Awet saka tekune lan sregep sarta kawuhan watak utama. Dheweke banget dipercaya dening majikane kakung putri. menyang ngendi-ngendi yen pinuju majikane kakung repot ana urusan liya sing ngeterake ndara putrine Yosartono. Ing sawijining wektu, Tuan Wijaya nandang grah abot madal salwiring sodo. Wekasane Tuan Wijaya tinggal donya. Sadurunge kapundhut majikane kuwi ninggal weling menyang Sartono mangkene. Tan loroku sangsaya abot kaya kaya uripku wis ora suwe meneh ya mengko yen ana apa menyang awakku aku titip ibumu Dewi Wulansari kowe tetep nyambut gawe karo Dewi amping-amping ngono juga tinggal lunga samu barang sing tak tinggal kabeh kula wentahan karo Dewi aku percaya yen kowe ora bakal cidruk mangkono wekasih tuan wijaya sakdurungi sedo dino dino lumaku tumeka sasi sasi-sasi lumaris menyang taun rong taun sakwisi sedani tuan wijaya sartono tetep setia nyambut gawe ngrewangi dewi wulan sari usahane malih sansaya maju Serawungi Sartono karo Dewi tambah rumaket lan supeket. Suwe-suwe embuh sapa sing miwiti ing sakwijining wektu Sartono nikahan karo Dewi Wulansari. Nalika iku umure Sartono 17 taun, Dewi umure 32 taun. Dadi 5 taun luwih tuwa Dewi. Dene Tuan Wijaya nalika tinggal donya kae umur 52 taun. Dadi karo Dewi umure kacek 22 taun. Nadyan duwe bojo sing umure luwih tuwa 5 taun, Sartono ora rumangsa cuwa. wong nyatane Dewi Wulansari kuwi sawijining wanita sing pancen ayu tenan rupane. Gandes luwes solah bawane tur andarbeni samubarange. Mula anane ya mung tok. Nutuk among lulut manten anyar Sartono lan Dewi Wulansari ana kalaning sajroning nyecep maduning kabagyan Sartono kelingan nalika sambung katresnan karo Dewi Nawang Mulan, si putri kraton pesisir nadyan mung ning alam pangimpen. Dheweke uga kelingan janji iki tunggul manik biyen sing jari arep aweh kabejan. Mbok menawa ya iki kabejan sing dijanjiake dening wong tuwa jubah putih ndek biyen kai. Uga tansah kelingan piwelinge Tuan Wijaya nalika arep sedo sing nitipake tinggalan bondone lan rondone supaya dirumati. Wah, jan titipan sing enak tenan, ngono pikire. Kelingan kabejan mau Sartono agahan ngruket Dewi kanti gregeten. Sing diruket megap-megap nanging tetep mesem, manis, kebak rasa bagya lan mulya. Iki cuteling cerita jimat bareng Ki Banu Asmoro. Salam mister